kuva isaha imwe n'igice zo mu gatondo gushyika isaha zibiri Nuko igitondo ciza kubanyonyi bikiganiro nyamuranzi aho muri bo hose twagomba tubashimire twongera tubifuriza ikaze muri kino kiganiro ikiganiro muri ko murakurikira muciye kuri radio isanganiro muciye ku mirongo yose muciye kuri Facebook eka muciye no kuri site web ya radio televiziyo isanganiro kino kiganiro kiba inshuro cumi mu ndwi kandi kiba isaha imwe n'igice z'igitondo gushika isaha zibiri kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu kirasubira kikaba isaha zine n'igice z'ijoro hama gushika isaha zitanu muri kano kanya ikiganiro kiro kiraboneka ikibiraho kuri facebook ndasabye wandike radio televiziyo isanganiro uheze utubone nka kujya kwa mbonesha kure tureke yuko n'izindi mbuga ngurukana bumenyi zirenga mirongo itatu na zitatu turiko turaboneka kandi zikurikiranwa cyane rwose zaba za business eka izi ibintu bitandukanye turi ko turaca ko naho nyine turahuriwe n'iyi nkuru ya zose wandika radio televiziyo isanganiro eh, akaba ariyo ciheza rero ikazidomeka nuko ikiganiro nyamuranzi cyamaze gutangura mbega barabatumira abashinga ntabwo bukera muzoze gufasha abakenyezi banyu kudefira abasirikare bahora bagenda abapolisi bahora bagenda mm. indongozi z'abakenyezi bahora bagenda abakenyezi bakora mu bisata bya leta yabo bahora bagenda kandi n'abagabo barajya kubashigikira reka rero ejo ho bukira nzovyirabira bakenyezi genda mushigikire bagabo genda mushigikire abakenyezi banyu eh. eh mwidefire mu kwigina umunsi mpuzamakungu wabahariwe hanyuma umunsi mpuzamakungu eh, w'abakenyezi wama uhimbazwa itariki umunani z'ukwezi kwa gatatu uko umwaka utashe mm. ni ukuvugana umunsi mpuzamakungu ntituza kubabwira byinshi bijyanye n'iyo uyu munsi wavuye mugabo ibintu byose bijyanye n'iyi minsi mpuzamakungu kenshi usanga bitava kuri byiza oh, usanga biva kuri bibi haba hari impamvu eh, nk'akarorero nko mu gihugu cy'uburusiya bavuga yuko byoba bifitaniye isano n'itanguzwa ry'ihimbazwa ry'uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ni ukuvuga harabaye manifestation haraba greve y'abakenyezi uburenganzira umukenyezi gutora no kwitoza murumva ko nta mukenyezi yatora ntibyamuraba muri iyo myaka reka ntujye kure none ngaha iwacu ntubizi ko aho iwacu muribuka igihe haba amatora gasore apfungiwe icy'amaso hariya ibururi nta mukenyezi yari yemerewe gutora nta uburenganzira nta ntibyakunda umugabo ah. gasore amaze kuza yaciye agenda yegera oni aravuga ati aya matora ntayo twemeye ikindi nacyo abakenyezi nibareke nabo batore bafise uburenganzira nk'ubw'abandi n'abantu nk'abandi ni cyatebye kwemerwa abakenyezi baca bemererwa gutora no kwitoza ngaha mu burundi murumva iyo byapfuye ah. iyo byapfuye kandi eh. nagomba ndababwire hariho n'imigenzo imwe imwe mu bihugu bitari bike harimo n'uburundi usanga ikumira umukenyezi usanga ifatiye ku gitsina ndabahe nk'akarorero mu by'amadini haraza n'igihe imigani ibishimangira ngo nta nkoko kazibika eh, hari isake isake ihari ni ukuvuga umukenyezi nta jambo inkuba zibiri zisangira igicu rega ni uko nyine nta eh. jambo hmm. mu bisanzwe no kubahana no kuganira ni communication ni babiri ni babiri batavuga ngo numa hanyuma rero nagomba nababwira icivugo mpuzamakungu cy'uyu mwaka gishimikiye kuki gishimikiye ku kintu bita monde de la digitalisation inclusive ni ukuvuga yuko hmm. umukenyezi na wene ahamagariwe kugira gute kujyana n'ubuhinga bwa none mwumvisemo digitalizasiyo mu bijyanye n'ubuhinga bwa none mu bijyanye n'indero mu bijyanye na byo bita rezinovasiyo gutanguza ibintu bishasha umukenyezi arabihamagawemwo nawe abigiremwo iki abigiremwo uruhara rukomeye cyane romonde de la digitalizasiyo ukuvuga yuko nico umunarugo ahamagarirwa gukora uno musi ajyane nawe n'ubuhinga bwa none ajyane n'ibihe uku kuntu mubona isi kirahindagurika ijya mu iterambere hmm. umukenyezi nawe bijyane reka ariko na kure urazi ko uh, uturabye n'abahinga uh, abashakashatsi nta bigeme bari barimo nta bakenyezi baranababuza kujya ku ishuri nabo rero bagaca eh, babijyamo eh, bakikumira bagacomenga ibintu bimeze bagira gute ubu rero ndabahenga akarorero hariho raporo donke ni raporo bita raporo gros plan hmm. sur l'égalité des sexes 2022 ni iyo raporo yabaye mu mwaka uheze yakozwe na onifam icyegeranyo cyakozwe icyegeranyo cyakozwe na onifam mpuzamahanga mu gisata cy'abakenyezi eh. uko kuntu habaye ikumigwa mm-hmm. ry'umukenyezi mm-hmm. mu bijyanye nawe no kwirukira ubuhinga bwa none romonde ah. nimerike ni ukuvuga habaye agahombo kangana n'imiliyaridi igihumbi z'amadolari y'abanyamerika hanyuma rero oni ikavuga iti eh. atagikozwe mhm. bakuremwo ikumigwa bareke n'abakenyezi bareke n'abigeme bavyirukire bareke baje mu mashure bareke nabo bajane n'iryo hinduka rijanye n'ubuhinga bwa none no kuvuga hazoba gahoro kangana nzingu umvi nzingu ukuntu ingana n'imiliyaridi ivyo tubibwirwa na oni mu gisata cy'abakenyezi ubu ni ifamu rero hari ibyigwa byakozwe mhm. hari ibyigwa byakozwe ku bihugu bitari bike birenga mirongo itanu ni ukuvuga basanze ibice mirongo itatu n'umunani ku ijana by'abakenyezi byarakumiriwe muriko murabyumva yemwe yemwe yemwe murumva amahera twahombeye umukenyezi ni kirumara umukenyezi n'inkingi y'umuryango ivyo ari vyo byose 180 kwijana abakenyezi zifatiye ku bakenyezi n'abigeme abakenyezi eh, n'abigeme eh, eh, amapenzi ubushobozi bw'umukenyezi n'umwigeme eh. ibintu byinshi ashoboye indirimbo nyinshi amabanki zibahayagiza nta nta ah. numva ngo banki de zombi ni banki de fame ngo tubone umukenyezi ku kivi ubu nyene umukenyezi ku kivi ubu unye hose mu mashira kuguha akazi babanza kuvuga ati igitsina gore cyangwa abakenyezi nibo nibo bari ngombwa gifise amahirwe amahirwe yo kurengana sha ama microfinance abashoferi babahe hariho amaministeri bitirira abakenyezi mm-hmm. amashyirahamwe yitirirwa abakenyezi none kubera iki ibyo biba ni kubera karahara mu ruganda ntibacura ntibacura hariho umuntu yagerageje kubibwira ah. neza duca tumubabwira mugabo abanza mureke tujye muri musumbasitiri twubake uko biri kose nicyobuza ko twubaka abakenyezi bangana gute ngaho muri staff narababonye mbe nimba adeje ari umugabo ukurikira ninde nimba deje ari umugabo ukurikira ninde mbega sekreteri wa deje ni hari abakenyezi mugabo muri musumba style eh? ndakurahiye baruzi eh, eh, kandi rero banabishoboye ga baruzuye baruzuye iyo ugiyeyo no kuri reception uhasanga bangahe si bagusigurira haba ibiro bingahe bibirushikirako eh. hari abakenyezi gusa namwe tuzobasubirako isoko mu mabanda mubisanga kwa silivere batazira amabaya kuri sitasiyo no kwa matirida batazira mama janete ku isoko imatana mubisanga kwa rishare mu mabati ku isoko canke kwa jamari batazira burosi ku isoko mu birongozi mubisanga munsi ya rompwe rutana mu rutana santre mubisanga kwa Bigirimana inyuma y'isoko nshasha canke kwa bayombeke batazira jusi iruhande y'umusigiti mu rumonge mubisanga kuri magaze maborogo imbere ya regidezo no mu rumonge kwa Jafet imbere ya Bankobu mukigwena mubisanga kuri magaze maborogo nyanza mubisanga kwa maborogo muri karitsiye bukeye canke kwa alex kuri rompwe inyuma ya ssb canke kuri koperative dutera imbere ku irembo rya paruwase nyanza no ku muyange kwa venansi imbere yo kwa foroma kuri parikingi ugiye kugura amapine ya rodi wani ugiye kugura ugiye kugira komande y'isima ya dangote hariho umukenyezi aca kwakira amateka nirwanya wakirwa eh. n'umukenyezi uza gushikira abagabo mu nyuma mugabo umuntu ushikira abanje kubona amabanki turayakeje yashyize imbere mwabikoreye cyane rwose sisiteme dora digitali noneho ni hose aho njya hose gasha amarimentasiyo ibiki hose aho mu makaminuza ah, ayo mashuri ajyanye n'ubuhinga bwa none turayakeje mu gushyira imbere abakenyezi n'abigeme hanyuma turakeje abakenyezi n'abigeme bose b'abarundi kazi suku hamwe tuzoba turi ya gipembe niyandi ah, ntituzobegera muga tuzoba turi around sekirite izoba ari yose hanyuma rero reka n'ubundi eh. tuje kwa mugenzi wacu mu buhinga bw'ibyuma alphonse adushiriremo publicite ya litrako tubandanye tuganira iby'abakenyezi n'abigeme eh, litraco mwabyumvise hmm, cyane rwose litraco twagiye rero hanyuma rero tugende mu bakenyezi gato ah, alphonse agiye mu ndirimbo za z'abakenyezi we ariko bisagashisha bavuga ngo abamizirima ntiberekwa barerekwa nyabo nuko rero ikiganiro ninde ikiganiro ni nyamuranzi hariho umuntu yavuze ati icumba ca mbere natanguye kubamwo ni mu mbanyi ya mawe Ego. g o nico h cyumba ca h mbere natanguye ya mbere natanguye gupanga kandi ntariha banyitaho muri byose ninde yo biharira n o nimbanye ya mawe ninde yo biharira resitora ya mbere ngo natanguye gufunguriramwo mu nda ya mama igikiriza ca mawe ngo gicuro kinshura ku mutima kikambuza itiriyo ndaye ntakuboye ngo waranyuze igihe wanyungisha inyuzi zitaciye mama we rwa ruzogira unyuze urukundo abavyeyi barakomeye cyane mwana uze wubahe mawe uwo ni afatanya afashanya n'imana kurema mm. iyo muba babandi ubonye umukenyezi ariko arasufura ariko aramererwa nabi ashonje uwo n'imana kurema abakenyezi murashoboye imana ibahezagire cyane amen mu kibazo cyane tuwarete ya mbere natanguye kwitumamo oh. ni ibibero by'amazi ibibero erega niba nagutumbereza akakugorora ugira utuntu twose umwanda muto umwanda mukuru mawe twaramwitumako n'ubugesera kangahe kangahe ibyahi bigaheba bikaburuti agaheba kaza kubimesa mu mwahuka ibyahi byabaye ibyahi hamwe hamwe kivunika icyayi kikavunika kubera kubera twakitumako kikameswa n'ibara oh. rikazimanga ba nyokuru bacu ndamuzi umuntu yabazanye gucumbura mu gihe c'urubanza arabanyegeza wewe mugabo ntiyerewe imana ikwakire ntiyerewe ibyo ntiyerewe nyene ariko ukibagira wahagushikanye sha umwigisha wa mbere yatanguye kunyigisha ni mawe ubwenge buke dogiteri wa mbere yatanguye kumvura niba gukonsirita ubwa mbere uno munsi n'aba babyeyi murabizi ah. mwanya kubahwa hariho amazu umenga ni farumasi nagomba nipfurize umunsi mukuru mwiza umudamu yitwa kandida n'abakenyezi bose bakora muri biriya bujumbura imana ibahezagire ah. cyane muragahura n'imana ah. mugira ukuboko kwiza miriya bujumbura ivuga iti abantu bazi ko bafise amaparisere mu gisagara cya bujumbura abantu bazi yuko bakora urudandaza naho biruko iki ni cya gihe bizobihanganira cyo gushikiriza byankenerwa kugira iminsi yagi bacikori ikori n'itagisi byongerera itangwe ikiringo kizohera eh, itariki mirongo itatu za kuno kwezi kwa gatatu n'imwe oya oh, mirongo itatu z'ukwezi eh, eh. kwa gatatu hanyuma ama wikendi ntarimwe ni ukuvuga yuko inyuma y'iyo tariki imeri izoguma ibakira none ari ingorane bazoguma babakira mugabo hazocaca ko eh. amahada rega hariho abantu batumva atonto nk'abantu badekaraye hama ntibaze kuriha eh. hariho ihadabura izojako hanyuma abantu batigeze baja kunekara bobona uruyanana oya ni disque domande ni disque domande nimwe muzoba mwavyisabira hama rero ditko namwe ditko twarababwifise ibisata bine hariyo abakenyezi benshi muri ditwa kandi mwubaho cyane ababonye wa munsi wa muhungu nubona n'ujejwe kore n'umudame resource zimene n'umudame no kubwira abadame bariyo amabiro yaho umengana abadame gusa nyako wa directeur general neza cyane gose kubahiriza igitsina gore kandi ukabaha eh. n'ubuhinga bwa none usanga n'abana rugo imana ibahezagira kandi barabishoboye Eh. departema materiyere do konsitirigisiyo iriyo amaproduwi kosimetike mw'abakenyezi imwe eh. yo muri ditiko bandanya ejo muzobe mwayipodoje kandi mubandanye muyipodoza mwebwe no gusiga umwiza mwe muce muja gukorera muri ditiko gusa hariyo ibintu bijanye n'impapuro ama imprimeri ibiki n'ibiki hagacabamwo na logistique n'amapiyese doroshanje aho ni muri ditiko materiyere do konsitirigisiyo dusangayo hariyo yo ya makaro ya turayifodo hariyo ya mapensire bita burayito baca babaha n'abahinga baza kuyabasigira hariho za parafo bita pevese hariyo ya matuwarete asiyeje kera tuwarete twebwe byari birenge bagaca bimba n'akanogo eh, uhejeje kwituma eh. ntibakoresha ngo gutawaza mm. muri ditiko niyo tuki kiri eh. barafise ibiyo dimansiyo zose barafise amasuka barafise ibipawa barafise ibipanga barafise amasipiri byose byo gukora mu mirima iyo ni ditko iyo ni ditko amaparafo ukeneye parafo nziza zimwe mu itango za zirasumbasumbana zirasumbasumbana iyo tunishe umutwe nabo baniha umutima twarara tutagonye bakarara batagohetse murabizi namwe kibagiyo cogo turakoroye bakoroka oh, kugira giciro nibigera bagira amahoro ikibondo imana ibahezagira amen bamawe nagomba muradukunda cyane akajambo twagomba gusozerera ko kino kiganiro umugabo azi yuko atubaha umukenyezi wiwe agira akantu k'agasupesiyare vraiment mugirira agasiripurize ejo n'umunsi wiwe umukenyezi niwe afashanya n'imana kurima mugirira agasiripurize eh. azotanga aravuga ati ni papa naka umunsi mukuru mwiza abakenyezi bose bo mu burundi duhereye eh. Eh. kuri pomyere dame ejo ntibizoba byoroshye ndabarahiye bose bazoba baruku nanjye n'icyubahiro murazi ko adatangwa eh, oh. none mwebwe bashinga nta none se baruriye gabasha mwe namwe baraziseserana mu masesa